նախ հորվանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ։ Ադրբեջանը փորձում է կրոնական երանգ հաղորդել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Հադրութի շրջանում սկսվել են համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժինը դիտանցումներ անցկացրել առաջին անհրաժեշտության ապրանքային շուկայում։ Էլեկտրոէներգիայի բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիրը գործելու է մինչև 2019 թվականը։ Հայազգի Վահան Հակոբյանը նշանակվել է Սան Պաուլոյի համալսարանի ռեկտոր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմերի ղեկավարների եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի մասնակցությամբ։ Քննարկվել են շրջաններում եւ մայրաքաղաքում իրականացվելիք աշխատանքների ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել գյուղատնտեսության, շինարարության եւ սոցիալական ապահովության ոլորտներին։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այդ մասին մեզ հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգի շրջանակներում քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման ծրագրի նախագիծը։ Նախագահն իր մտեցումներն ու գնահատականներն է ներկայացրել Պաշտպանության նախարարության կողմից մշակված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման ծրագրի նախագծի վերաբերյալ։ 2018 թվականի տարեսկզբին Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ ծրագրի նախագիծը մանրամասն քննարկվել է նաև Պաշտպանության նախարարությունում։ Տարածաշրջանում նոր մարտահրավերներ են ձևավորվում եւ այդ մարտահրավերներին արձագանքելու լավագույն միջոցը երկարաժամկետ զարգացման ծրագիր ունենալն է միշտ էլ եղել են ծրագրեր, բայց այդ ծրագրերի տարբերությունը կայանում է նանում, որ նախորդ ծրագրերը կարճաժամկետ էին, իսկ այն ծրագրերը, որոնք կոչվում էին երկարաժամկետ, ավելի շատ նման էին ցանկությունների, տեսլականի, գաղափարների։ Այս ծրագիրը տարբերում է մնացած բոլոր ծրագրերից, Անվտանգության խորհուրդը քննարկման արդյունքում հավանություն է տվել ներկայացված մոտեցումներին եւ հանձնարարել կառավարությանը սահմանված կարգով ընթաց տալ դրանց ու ներկայացնել նախագահի հաստատմանը։ Ադրբեջանը փորձում է կրոնական երանգ հաղորդել Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ դրանով ել ավելի է բարթացնում իրավիճակը տարածաշրջանում։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, խոսելով Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեխ Ուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի կոչի մասին, թե մահմեդականները պետք է միավորվեն Արցախյան հիմնախնդրի լուծման համար։ Կրոնական երանգավորթելը չի արտացոլում հակամարտության էությունը։ Այն երբեք չի եղել կրոնական հակամարտություն։ Սա վտանգավոր է, որովհետև ներկայությամբ երկրներում ծայրահեղականություններ են ծնվում։ Սա մարդկանց խაფելու տարբերակ է, իսկ Ադրբեջանը նույն քաղաքականությունն է վարում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ռուսաստանը կարծում է, որ ԵՀԿ-ն կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում իրագործել այն պայմանավորվածությունները, որոնց շուրջ կողմերն ավելի վաղ համաձայնության են եկել։ Այս մասին Իտալիայի արտգործնախարար ԵՀԿ գործող նախագահ Անջելինո Ալֆանոյի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ 2016 թվականի հունիսին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների Երակոմ հանդիպմանը, որին մասնակցում էին նաեւ համանախագահները, Պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել շփման գծում դիտորդների թիվը մի քանիսով ավելացնելու վերաբերյալ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր աշխատանքներ են տարվել դրա ուղղությամբ։ Այժմ կողմերը մոտ են այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու նպատակով հստակ պարամետրերի համաձայնեցմանը, եւ մենք կարծում ենք, որ ՀԱԿ-ն կարող է օպերատիվ կերպով այն գործի դնել, հայտարարել է Լավրովը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հունվար ամսին հաստատված բավականին բարձր ջերմային ֆոնը եւ առանց տեղումների եղանակը մտահոգիչ են եւ բացասական ազդեցություն են ունենում գյուատնտեսական մի շարք մշակաբույսերի վրա։ Այս մասին ասել է Արցախի գյուատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, նշելով, որ նախարարության համապատասխան մասնագետները parberabar տեղերում ուսումնասիրություններ եւ դիտարկումներ են իրականացնում, հիմնականում տուժում են գառուցանքերը։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մկնանման կրծողները կարող են զարգանալ հաշվի առնելով եղանակային պայմանները։ Այդ ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ եւ պայքարի աշխատանքներ են իրականացվել եւ նվազեցվել է վտանգը։ Հայտնաբերվել են նաեւ գնայուկ բզեզով վարակված օջախներ։ Հօգտագործողների կողմից կախված ջերմաստիճանի եւ օգտագործող թունանյութի տեխնիկական բնութագրից իրականացվել են սրսկումներ եւ արձանագրվել են դրական արդյունքներ։ Այդ առումով եւս վնասի չափը նվազագույնի է հասցված, նշել է Վիլեն Ավետիսյանը, ավելացնելով, որ ջերմաստիճանից կախված հնարավոր է վզանսատուների ակտիվություն լինի հացահատիկային մշակաբույսերի դաշտերում։ Փոխնախարարի խոսքով պտղատու այգիների մասին խոսելը դեռևս վաղ է։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշտակազմի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժինը դիտանցումներ անցկացրել Ստեփանակերտում, Բերձորում եւ Ասկերանում, ճշտորոշելով իրավիճակն առաջին անհրաժեշտության ապրանքային շուկայում։ Խնդրին է անդրադարձել մեր աշխատակցուի Վարսիկ Հարությունյանը։ Դեռևս այդ քաղաքներում են իրականացվել դիտանցումները, սակայն ինչպես տեղեկացրեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանը, այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են մյուս շրջենտրոններում եւս։ Ուսումնասիրվել է արևտրային օբյեկտներում իրացվող առաջին անհրաժեշտության 71 ապրանքատեսակ, որտեղ են կունեցել գնաչ, բարձաբանում է բաժնի պետը կանցումները իրականացվել են ամենօրյա ռեժիմով, ինչպես 17 թվականի տարեվերջին, այնպես էլ հունվարի 28-ից մինչև 29 ընկած ժամանակահատվածում ունենք գնաչ մասնավորապես բենզինի եւ դիզվառելիքի, մսամթերքի, մասնավորապես տավայի մսի եւ ծերլես ձկան համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող համապատասխան բաժինը յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի մասով ուսումնասիրել է փոփոխության պատճառները եւ ողրել թե նշված ապրանքատեսակների գնաճը ինչով է պայմանավորված։ Բենզինի մասով գնաճը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիզային հարկի դուրքաչափի ավելացմամբ, որը պայմանավորել է 20 դրամ գնաճ, իզրայելային վառելիքի 60 դրամ գնաճը պայմանավորված է ավելացած արժեքի հարկմամբ, որը նախկինում չի եղել։ Դրանից հետո հավելյալ 10 դրամ գնաճի վրա ազդել է մեր հայաստանյան գործընկերների ներկայացած տեղեկատվության համաձայն ազդել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներմուծվող վառելիքի գնի բարձրացումը։ Նշված պայմանները ազդել են նաև Արցախի հանրապետությունում բենզինի եւ դիզելային վառելիքի գների վրա։ Պետք է նշեմ, որ գների բարձրացումը եղել է համաչափ, այսինքն 30 դրամ բենզինի եւ 70 դրամ դիզվառելիքի համար։ Սերգեյ Գրիգորյանի հավաստման բացակայում են գերիշխող դիրքի չարաշահման, մասնավորապես չհիմնավորված գների կիրառման դեպքեր։ Խորախություն սպառողների նշենք, որ որոշ ապրանքատեսակներում ունենք նաև գների նվազում։ Ունենք նաև գների նվազում, որը այս սկզբից արձանագրվել է ադամացուս, կիտրոն, ոստ, վարունգ, սեղվազգաս, կարտոֆիլ ապրանքատեսակների համար։ Նաև որոշակիորեն ունենք նվազումների կարակի շուկայում։ Սա զգացվում է դեռևս միայն տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, ովքեր նոր են ներմուծում իրականացնում։ Իլուրումն նշենք, որ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովն օրերս նոր տարվա իր առաջին նիստում տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորել է զերծ մնալ անհիմն թանկացումներից, քանի որ նման դեպքեր բացահայտելու պարագայում կկիրառվեն օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հադրութի շրջանում սկսվել են համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հայաստանի թաղասերի համայնքների ղեկավարների հաշտության ներկայ էր Հադրութի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը, իսկ Վարդաշատի համայնքի ղեկավարի հաշտությանը վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյանը։ Հաշտությունները ներկայացրին համայնքների ղեկավարը։ Զեկուցումներում ներգրավված էին համայնքների ժողովրդագրական վիճակը, բյուջեի եկամուտների եւ ծախսերի մասերով կատարողականը, տնտեսական ձեռբերումները եւ գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված դրականն ու բաց թողումները, ինչպես նաեւ բնակչության սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավմանը միտված մի շարք խնդիրներ։ Եթե Թավասերի համայնքում լուծում է ստացել բնակչության ջրամատակարարման հարցը, ապա Վարդաշապի եւ Հայաստանի համայնքներում այդ հարցերը դերևս չեն լուծվել։ Առաջարկվել է Վարդաշատ համայնքում հորելու արտեզյան ջրհոր, իսկ Այգեստան համայնքում վերակառուցելու ներքին ջրատարածանցը։ Թաղասերի համայնքում ավարտեն է հասցում համայնքային կենտրոնի եւ հանդիսների տան շինարարությունը, իսկ Վարդաշատ համայնքում դեռևս չի լուծվել բուժկետի շենքի հարցը։ Այգեստան համայնքում առաջարկվել է յուղի ակումբի շենքը կապիտալ վերակառուցել եւ այն որպես համայնքային կենտրոն օգտագործել։ Թաղասերի եւ Այգեստան համայնքներում բնակչության կողմից բարձրացվել է նաեւ գազամատակարարման հարցը։ Թավասերի համայնքում լուծում պահանջող խնդիրների շարքում էր նաև մանկապարտեզի շենքի, դպրոցի շենքի վերանորոգման, բնակարաշինարարության եւ մի շարք այլ հարցեր։ Համայնքների ղեկավարների հաշվետվություններ են անցկացվել նաև Կազմրակուրտ Նորաշեն Պլետանց համայնքներում։ Հաշվետվությունները շրջանի համայնքներում շարունակվում են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ինտելեկտուալ խաղ պաշտպանության բանակի Էնզորամասում հերահաղուսակապով հաղորդում է Մարտակերտի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Լուսինե Զաքարյանը։ Մարտակերտի շրջվարչակազմի, աշխատակազմի, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժինը զինվորներին շնորհավորելու էր գնացել ինտելեկտուալ խաղ միջոցառմամբ որին պատրաստակամություն էր հայտնել մասնակցելու տարբեր գումարտակներ ներկայացնող 4 թիմ՝ ասպար, նժդե, դիպուկահար, համազարգ, Խաղին ոչ մրցութային կարգով մասնակցում էր նաև հաղթանակ թիմը։ Հարցերը հիմնականում դրամաբանական են։ Որոշներն առնչվում էին Արցախյան ազատամարտին, ցեղասպանությանը, հայոց բանակի կազմավորմանը։ Երեք փուլերի հանրագումարով հաղթող ճանաչվեց Ասպար Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրին դիպուկահար ու նժդեհ թիմերը։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Մհեր Անդրյանը հաղթողներին հանձնեց նվերներ, որոնք տրամադրել էր շրջանի արհեստակցական կազմակերպությունների միությունը։ Վերջում Զորամասի շտաբի պետի տեղակալ Փոգնդապետ Արթուր Ավագինյանը շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպիչներին, կարևորելով նման միջոցառումների դերն ու անցկացումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի հիփոթեկային վարկերի տոկոսագումարների սուբսիդավորման եւ կանխավճարների տրամադրման պետական աջակցության ծրագրից բնակարանի կամ բնակելի տան գնման, վերանորոգման եւ կառուցման նպատակով 2017 թվականին օգտվել է 259 հայտատու, իսկ 2016 թվականին 150։ Այս մասին ասել է Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանը։ Խոսելով հիմնադրամի մյուս ծրագրերի մասին, նա նշել է, որ գյուղաբնակ ընտանիքներին բնակելի տան կառուցման նպատակով մինչև 3 միլիոն դրամ անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծրագրից օգտվելու համար 2017-ին ընդունվել է 64 հայտ, նրանցից 48-ին գումարն արդեն տրամադրվել է։ Տնորենը նշել է, որ վերոնշյալ ծրագրերը գործելու են նաև 2018 թվականին։ Էլեկտրակայանի եւ բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիրը կառավարության որոշմամբ սահմանված էր մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նշեմ, որ այդ որոշման մեջ փոփոխություն է մտցվել եւ այն գործելու է մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը, ասել է Մարատ Հասրատյանը։ Հայկական միջերական Ֆրանսիայի հասարակական գործիչ Արման Ավակյանի խոսքով Ֆրանսիայի հայկական ընկերությունները համակարգող խորհրդի կողմից կազմակերպվող ամենամյա ընտրիկը Ֆրանսիայի համար արդեն դարձել է ավանդույթ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ընտրիկին ներկա էր Ֆրանսիայի նոր նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որի խոսքը հայ համայնքում շատ սպասված էր։ Էմանուել Մակրոնը ըստ Արման Ավակյանի Լեռնային Ղարաբաղի մասին առավել անկեղծ խոսեց։ Ասածը հանդպատրաստից էր, պատասխաններ համայնքի անդամների առաջարկին այցելել Ղարաբաղ։ Նա վերահաստատեց Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպմանն իր ասածը. Պետք է փոխել ստատուս քվոն, այսինքն հիմնախնդիրը լուծելու համար պետք է գնալ փողզիչումների, կոնկրետ փողզիչումների։ Սան Պաուլոյի նահանգապետի նստավայրում տեղի ունեցել Սան Պաուլոյի համալսարանի նորընտիր ռեկտոր դոկտոր պրոֆեսոր Հայազգի Վահան Հակոբյանի պաշտոնի ստանձման հանդիսավոր արարողությունը։ Բրազիլիայի խոշորագույն համայնքի ղեկավար նահանգապետ Ժերալդո Ալկմինը արարողության ժամանակ իր ելույթում վստահություն է հայտնել, որ համալսարանն իդեմս նոր ղեկավար կազմի, շարունակելու է նոր հաղթանակներ գրանցել հանուն Սան Պաուլոյի եւ Բրազիլիայի։ Ստանձնելով իր բարձր եւ պատասխանատու պաշտոնը, Պրոֆեսոր Հակոբյանը առանձնակի ընդգծել է իր հայկական ցակումը եւ ողջունի խոսքեր ուղղել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հատկանշական է, որ համասարանի արևելագիտության ֆակուլտետում գործում է նաեւ հայագիտության ամբիոնը։ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։